Tunisu przeszedł wielki marsz przeciwko terroryzmowi. Prowadzili prawie do końca, ostatecznie jednak w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy biało-czerwoni zremisowali z Irlandią 1 do 1. Bramkę dla Polski zdobył Sławomir Peszko, wyrównał w doliczonym czasie gry Shane Long, a mecz oglądał w Dublinie nasz specjalny wysłannik. Było blisko, bardzo blisko zwycięstwa. To był mecz prawdziwej walki. Choć Polacy przez dłuższą część spotkania wygrywali, to jednak mecz zakończył się remisem 1 do 1. Nasi reprezentanci zasługują jednak na pochwały. Wywożą cenny punkt z bardzo trudnego terenu. Do tego wykazali się hartem ducha, ogromną wolą walki i pokazali, że nie są chłopcami do bicia. Postawili się silnym Irlandczykom. Przy tym byli lepsi piłkarsko, lepiej zorganizowani i sprytniejsi. Szczególnym sprytem wykazali się w 25 minucie nasi pomocnicy. Maciej Rybus wyłuskał piłkę w pobliżu pola karnego spod nóg obrońcy rywali i podał do biegnącego jak struś pędziwiat Sławomira Peszki. Zawodnik FC Kel nie zastanawiał się zbyt długo, tylko kropną w stronę bramki, a piłka ugrzęzła w siatce przy prawym słupku. Niestety nie udało się utrzymać zwycięstwa do końca. Już w doliczonym czasie gry wyrównał Shane Long. Polska pozostaje liderem w grupie, ma punkt przewagi nad Niemcami i Szkocją. Kolejny mecz z Gruzją w czerwcu na Stadionie Narodowym. Dublin, Adam Malecki. W serwisie Trójki teraz kolejne informacje. Jest trzymiesięczny areszt dla 31-latka z Koronowa pod Bydgoszczą. Wczoraj mężczyzna oblał żonę łatwopalną substancją i podpalił. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Został przesłuchany przez śledczych, ale prokurator Dariusz Bebyn nie chce na razie mówić o motywach tej makabrycznej zbrodni. Mamy szereg wersji, jest kwestia motywacji, kwestia szczegółowego przebiegu tego zdarzenia. Trwa cała masa czynności związanych z przesłuchiwaniem innych świadków. Kontynuowane jest zabezpieczanie dowodów. Od jutra zaczniemy powoływać biegłych. Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Poszkodowana 30-letnia kobieta przebywa w Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń w Gryficach. Rzecznik szpitala Łukasz Szyntor potwierdza, że jest w bardzo ciężkim stanie. Oparzeniami trzeciego i czwartego stopnia, pokrywającymi około 70% jej powierzchni ciała. A te zagrażają jej życiu. Tysiące Tunezyjczyków, a także prezydenci Polski i Francji przeszli ulicami Tunisu w wielkim marszu przeciwko terroryzmowi. Miał upamiętnić ofiary ataku na Muzeum Bardo, gdzie 18 marca zamachowcy zabili 23 osoby, w tym trzech Polaków. Tunezyjczycy na marsz stawili się całymi rodzinami. Jak podkreślali, chcieli w ten sposób zamanifestować, że nie dadzą się zastraszyć terrorystom. Jesteśmy tu, by pokazać całemu światu, że naród tunezyjski to nie terroryści i zaprosić wszystkich cudzoziemców do naszego kraju, w tym oczywiście Polaków. Chcemy powiedzieć wszystkim obcokrajowcom, że to, co się stało, to nie jest nasza Tunezja. Ten marsz, to, co tutaj widzicie, to jest nasza Tunezja. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że dzisiejszy marsz jest sygnałem świadczącym o tym, że i Polska uczestniczy w każdej postaci w działaniach zmierzających do powstrzymania zagrożenia terrorystycznego i sama też płaci za to cenę. Marsz zakończył się przed Muzeum Bardo, gdzie odsłonięto tablice z nazwiskami ofiar zamachu terrorystycznego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. 290 amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej przyjedzie 20 kwietnia do obwodu lwowskiego na Ukrainie, by ćwiczyć na poligonie jaworowskim. Jak informuje szef MSW w Kijowie, wojskowi z USA będą ćwiczyć wspólnie z Ukraińską Gwardią Narodową. W tych ćwiczeniach, które potrwają 8 tygodni, ma wziąć udział 900 ukraińskich gwardzistów w trzech grupach. Tradycyjna, uroczysta procesja z wioski na wschodnim zboczu Góry Oliwnej do Starego Miasta w Jerozolimie rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia w Ziemi Świętej. W wydarzeniu jak co roku wzięło udział tysiące chrześcijan i pielgrzymów z całego świata, w tym z Polski. Alleluja. Myśmy przyjechali razem z grupą z Indii, ale w Wiedniu. się w Wiedniu. To jest tak, jak wtedy było, jak Pan Jezus szedł, idziemy z palmami. Father David Neuhaus. Ojciec David Neuhaus, wikariusz patriarchy Jerozolimy dla katolików hebrajskojęzycznych. Oczywiście to święto ma szczególne znaczenie właśnie tu, w Jerozolimie, gdzie Jezus wjechał do miasta 2000 lat temu. Dziś my podążamy za Nim z radością, ale to radość, którą często przesłaniają wszystkie tutejsze problemy, konflikty polityczne, etniczne czy religijne, Dlatego modlimy się dziś i prosimy Boga o siły, by przeciwstawić się tym trudnościom i pozostać Mu wiernymi do końca. Dodajmy, że większość katolików w Ziemi Świętej to Palestyńczycy, jest ich zaledwie około 30 tysięcy. I to tyle w tym serwisie Trójki. I w nocy i jutro wszędzie przelotne opady deszczu, do tego silny wiatr, 5 stopni w Jeleniej Górze, 7 w Poznaniu, 10 pokażą termometry w Warszawie, w Rzeszowie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 53. urodziny Trójki. To okazja, którą trzeba uczcić. A jak moglibyśmy zrobić to lepiej, niż zapraszając jeden z Państwa i naszych ulubionych zespołów? Archive na specjalnym urodzinowym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję w poniedziałek tuż po 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl ukośnik trójka. Autopromocja. Along the coast road, my love. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up. Say cheerio. 7 minut po 23 powraca Minimax y, z doskonałą wiadomością, e, przynajmniej dla mnie doskonałą. E, pani Agata napisała do Minimaxu, Panie Leszku, czy Pan wie, że Mark Knopfler jest na pierwszym miejscu trójkowej listy przebojów? No sprawdziłem i rzeczywiście jest na pierwszym miejscu Mark Knopfler z utworem Beryl. Every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave, it's all too late now. It's all too late now. It's too late, your devil is all too late. saved your devil as a soldier. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in a grave. soul too. Bill was on another level when she got a book of medal. She was dating a queen. After all she did, after all she did, after all she did, after all she did. No pewnie, że się cieszę, e, że Beryl na pierwszym miejscu. Pewnie nie tylko ja, skoro państwo e, na Marka głosowali. Czy państwo wiedzą już wszystko o tej piosence? Bo ja już chyba trochę opowiadałem. E, śpiewa Mark w piosence o Beryl, która mm, dostała Bookera Y, ale dostała go po tym wszystkim, czego dokonała, kiedy już była w grobie. To jest piosenka o prawdziwej postaci, o brytyjskiej powieściopisarce Beryl Bainbridge, y, która pięciokrotnie była nominowana do takiej brytyjskiej nagrody literackiej Booker Prize, ale przyznano jej tę nagrodę dopiero pośmiertnie. No i zdaniem Marka, to już są wyjaśnienia poza tekstem piosenki, zdaniem Marka y, za późno to się stało i troszkę on się tak ironicznie na ten temat wypowiada w tej piosence. E, dlaczego tak się stało? E, Mark podejrzewa, e, że dlatego, ponieważ Beryl Bainbridge była kobietą z ludu, nie skończyła żadnych studiów, a ci, którzy nagrodę Bookera przyznają, to są wykształceni wydawcy po Oksfordzie i innych tego typu uczelniach i oni najwyraźniej uważali, niesłusznie zdaniem Marka, że osoba nie mająca studiów nie może pisać dobrych powieści. No to o tym jest właśnie e, piosenka Beryl. Jeśli idzie o dźwięki, to z kolei Mark wyjaśnia, że sięgnął celowo i świadomie po e, brzmienie z czasów e, sułtanów slingu, ponieważ kariera Beryl Bainbridge rozwijała się w czasach, kiedy działał zespół Dire Straits i to jest takie E, świadome nawiązanie czasowe. No ale generalnie, gdyby Państwo na podstawie tej piosenki chcieli wyciągać wnioski, to przypomnę raz jeszcze, cała płyta nie brzmi e, tak jak e, dawniej brzmiał zespół Dire Straits. To są jednak już takie nowsze propozycje Marka Knopflera, takie mruczanki starszego pana. like to see him. go around the world. All I do is think of you, long cool girl. generalnie to takie mruczanki dojrzałego artysty, ale e, teksty ciekawe, a muzyka, gitara jak zwykle e, wybitna. No i raz jeszcze chciałbym odwołać się do e, poczty internetowej, bo to pani Agata napisała, że Mark Knopfler na pierwszym miejscu trójkowej listy przebojów, a pan Łukasz napisał, że e, panie Leszku, redaktor Mariusz Owczarek obiecał, że w Minimaxie będą puszczone wszystkie bonusy z nowego albumu Marka Knopflera. No, skoro redaktor Owczarek obiecał, to nie ma wyjścia po prostu. Proszę państwa, no, w innych listach źródłach też e, czytam, że te bonusy nie dla wszystkich e, dostępne z różnych przyczyn, to ja się postaram. Dobrze, więc oprócz wersji podstawowej e, z 11 utworami, bardzo pięknej, takiej skończonej powiedziałbym, jest jeszcze wersje z bonusami. Tych bonusów naliczyłem na razie 7. Nie przypadam za polityką bonusową, to Państwo wiedzą, a zwłaszcza za taką, kiedy to miesiąc czy dwa po wydaniu płyty ukazuje się kolejna z dwoma bonusami. Fan kupuje ten nowy album, wydaje dodatkowe pieniądze, potem się okazuje, że te dwa bonusy nic nie warte. E, w przypadku Marka Knopflera, jego wydawcy jest o tyle uczciwie, wydaje mi się, że wszystko to ukazuje się od razu, a w każdym razie jest pełna informacja. E, wiadomo, że jest kilka formatów płyty każdy fan e, może no i musi finansowo także decydować, e, co chciałby mieć i e, na co go stać. Kolejna wersja po tej podstawowej to jest wersja, która nazywa się Deluxe. Dwie płytki na tej drugiej jeszcze cztery dodatkowe nagrania. Oto pierwsze z nich. down the bloodthirsty highway. The highway is my home, I'm a rambler, and have to pay the devil every day. Yeah, I should owe a friend a million dollars. He knows my guarantee is If We should get hijacked by robbers. There'd be no big money laying on now. I may be gone to the devil. I ain't rolling over for you. If you've got a pistol in your pocket, I got my 38 special too. Are you dancing for the payers of the piper? Are you're jumping through your party hoops for them. You won't see any nine to fivers at the tables of my poker playing friends. So take your politician or your banker, take your friendly health insurance plan. I never met a cold hearted gambler could carry off a hustle like they can. I may be gone to the devil. I am rolling over for you. If you've got a pistol in your pocket, I got my 38 special too. z nowego albumu Marka Noplera, właściwie do nowego albumu, e, można by powiedzieć. E, przed chwilą e, 38 Special, a za chwilę piosenka, która z powodzeniem mogłaby się znaleźć na tej wersji podstawowej, no ale trafiła do bonusów My Heart Has Never Changed. car's in for a brake job. Be ready in a while. Something about the waitress made me think about your smile. I tip her a ten spot, and I try to read her name. I'm just an old long hauler, a grinder at the game. Heaven knows the highways since we've been apart. But my heart don't feel like leaving, or you won't leave my heart. Now and then I might take a little something for pain. But there's nothing much for heartache, and my heart has never changed. has never changed. There's no more rough and tumble down Highway 199. Nothing lasts forever. I just miss it sometimes. She comes to pour more coffee, but it's time to see more world. Pick up my check and keys and go and pay the girl. My mind's in hell's half acre. In the room's a long exchange. And the scenes are always shifting. But my heart has never changed. My heart has never changed. A ten siódmy bonus to gdzie? Bo ja naliczyłam sześć, napisała pani Renata. O no ten siódmy to na e, płycie sprzedawanej w Niemczech w supermarketach wybranych. Jeszcze go nie mam, ale czynię starania. Dziś dwa bonusy z wersji deluxe albumu Marka Nuplera Tracker i obiecuję państwu powrót i e, prezentację E, bonusów e, pozostałych, w każdym razie tych, które będą w moim zasięgu. Jeszcze jedno nowe nagranie Marka, wiedzą Państwo zapewne, na nowym albumie Vana Morrisona. Ten album nosi tytuł Duets, ten tytuł wszystko wyjaśnia. Tam duety e, głównie męsko-męskie, ale także męsko-damskie. No i jest duet Vana z Markiem. Panowie znają się od dawna, darzą wzajemnym szacunkiem. Ja pamiętam taką wypowiedź Marka Noplera, że chciałby kiedyś nagrać, uwaga, bluesową płytę zwaną Morrisonem. Ja to ciągle pamiętam, no ale na razie się nie zanosi na realizację tego marzenia, ale panowie znają się od dawna. Najpierw przed laty Mark zagrał na gitarze na jednym z albumów Vana Morrisona. Później państwo pamiętają, Van Morrison zaśpiewał na płycie Marka Noplera. To rzadki przypadek, żeby ktoś śpiewał męskim głosem na płycie Marka Noplera. No a teraz kolejny rewanż w drugą stronę i na tym nowym albumie e, Vana Morrisona Tworzona jest duet i wokalny, uwaga, i wokalny, i gitarowy Marka Knopflera, Iwana Morrisona w nagraniu Irish Heartbeat. your own ones. Don't rush away, rush away from your own ones. One more day, one more day with your own ones. As the for your soul. You'd share with your own. bardzo proszę. E, Mark Knopfler jeśli tylko chce <laughs> albo został zmuszony przez przyjaciela, e, potrafi śpiewać prawie jak Van Morrison. Słyszeli Państwo, nie pomrukiwał tutaj po swojemu, tylko starał się takim Morrisonem śpiewać, żeby się e, dopasować do całości. Irish Heartbeat, e, wspólne nagranie Vana Morrisona i Marka Noplera z albumu tego pierwszego, znakomitego zresztą albumu, bardzo polecam Państwu tę płytę, albumu duet. E, to świeżo e, wydany w tym miesiącu album. No i cóż teraz, niespełna pół godziny do końca programu. Jak zwykle materiału dziś o wiele więcej niż e, można pomieścić w dwugodzinnej audycji. Z konieczności, króciutko tylko, zajmiemy się uroczystościami urodzinowymi. Oto dziś 72 urodziny ma grecki, grecki z pochodzenia w każdym razie artysta Evangelos Odysseas Natasiu. E, dobrze przeczytałem? Tanasiu. Znany Państwu doskonale jako Wangelis. Vangelis e, ma dzisiaj 72 urodziny. Wspaniała muzyka. Zabrałem do studia prawie 10 jego albumów. Nie wiem po co zupełnie, bo przecież nie ma szans. W końcu skończyło się na takim krótkim, oczywistym, znanym fragmencie z Rydwanów Ognia, ale to wiele wspaniałych płyt, także te z Johnem Arnesonem. E, polecam Państwu, jeśli będzie chwila wolnego od nowości, mały powrót do takiego uspokajającego Ewangelisa. Czasu mało, bo chciałbym jeszcze pokłonić się artyście, który będzie urodziny miał za chwilę i to okrągłe. E, jutro, e, jak wstanie tylko troszkę później u nas, bo on wstanie chyba w Stanach Zjednoczonych, 70. E, urodziny będzie miał, no największy chyba gitarzysta w historii muzyki rozrywkowej. ni una Pięknie, pięknie. Słyszeli Państwo wokalistę i gitary. Ile gitar? E, dwie gitary. Na tej drugiej gitarze Mark Knopfler. E, to nagranie z koncertu dla Montserrat 15 e, września 1997 roku Royal Albert Hall w Londynie. Eric Clapton będzie jutro obchodzić 70. urodziny. No, mógłbym Państwu referat wygłosić o tej postaci, zwłaszcza, że jeden ze słuchaczy przysłał mi taki materiał materiał 70 powodów, dla których Eric Clapton wielki jest, no ale czasu nie ma, poza tym Państwo wszystko wiedzą na temat Erika Claptona. Najnowsze nagranie, jakie do mnie dotarło tego wielkiego artysty, e, nosi tytuł Just One Kyoto Night, e, rok 79. Nazwa wydaje się Państwu znajoma. Tak, była taka płyta. E, w 79 roku Mark, przepraszam, Eric Clapton koncertował E, ze swoim świetnym zespołem w Japonii i wtedy ukazał się album w 80 roku chyba. Just One Night. Świetny album koncertowy. Ja pamiętam, że taka płyta była sprzedawana w polskim Peweksie. Wtedy ja ją oglądałem wielokrotnie i długo, długo ale nie było mnie na nią stać. Chyba ze 20 dolarów wtedy, może pieniędzy. Nie było mnie stać, nie kupiłem sobie. E, żałowałem bardzo po latach dopiero mm, wersja kompaktowa do mnie trafiła trafiła. No a teraz trafia Just One Kyoto Night e, e, z tej samej trasy z 79 roku. E, koncertowe nagrania, takie troszkę butlegowe z dźwięku. Kilka dni wcześniej niż ten Just One Night, tamta płyta była z Tokio, a tu będzie z Kyoto. Znana bardzo piosenka w wersji sprzed lat z jedną ciekawostką. Dźwięk taki troszkę butlegowy, proszę o wybaczenie, ale to Kyoto, 79 rok, 26 listopada, kilka dni przed Tokio. E, Eric Clapton na koncercie ze swoim świetnym wtedy zespołem, Albert Lee na gitarach, e, Gary Brooker między innymi na klawiszach i wokalu towarzyszącym. E, ciekawostka, no słyszeli Państwo, publiczność japońska starała się śpiewać oczywiście kokain, ale z japońskim akcentem i Eric Clapton e, usłyszał to bardziej jako John Wayne. E, tak to padło w pewnej chwili ze sceny. Cocaine John Wayne. Było wesoło, na pewno. 70. E, urodziny Erika Claptona. Jutro kłaniamy się mistrzowi nisko, bardzo nisko. Życzymy wielu jeszcze lat zdrowia i udanej kariery. Liczymy na kolejne wspaniałe nagrania. No a teraz na zakończenie Archive. E, czytam z wielką przyjemnością Państwa listy, e, bo to są listy na ogół zadowolonych e, ludzi, którzy wydali czasami spore pieniądze, poszli na koncert Archive i wrócili z niego zadowoleni. Dowiedziałem się, że przerwa w Krakowie między filmem a koncertem trwała pół godziny i było strasznie gorąco i ciężko, ale jak już się zaczęło, było bardzo dobrze. Znalazłem też opinię nieco mniej przychylną, że koncert bodajże w Gdańsku był statyczny i że nie było kontaktu zespołu z publicznością, no ale to jest takie przedstawienie. E, Archive to nie jest zespół, który mm, sięga tak do publiczności, e, gdy to wokalista staje na brzegu sceny, macha do widzów, kiwajcie ze mną, klaszczcie, e, łasi się, krótko mówiąc, do publiczności. O nie, to jest przedstawienie muzyczno-wizyjne, mm, robione y, z najwyższą możliwą maestrią, które publiczność ogląda i kupuje albo nie kupuje. No ja akurat kupuję i nawet chyba wolę taką formę mniej łaszącą się do publiczności. E, przeczytam Państwu jeszcze jedną opinię. E, miałam obłędną przyjemność uczestniczyć w koncercie w Krakowie. Obłęd to chyba idealne słowo. E, to cudowne, kiedy każda cząstka Twojego ciała drży i chce więcej. To cudowne możemy słyszeć idealne współbrzmienie instrumentów i głosów. Arkajw to mistrzowie precyzji, transowości w jego delikatnej i dynamicznej odmianie. Ciągle jestem czwartkowa, napisała pani Kinga i bardzo mi się ta czwartkowa podoba. E, no i cóż jeszcze, po tych czterech koncertach, jak państwo wiedzą, publicznych, zagranych w Polsce na dużych salach, Archive e, zagra e, jutro koncert urodzinowy w Trójce o 19.00, 19.05 pewnie dokładnie będzie początek. Nie będzie filmu, będzie koncert od razu i powiem Państwu na ucho, jesteśmy umówieni na 60 minut. Ciekawe, co wybiorą. Ale jeśli będą bisy, może nie być bisów, e, to z pewnością program będzie kontynuowany, tak aby Państwo e, cały koncert Archive Jutrzejszy mogli usłyszeć e, w Trójce. No to co by Państwo powiedzieli teraz? Na koniec, zanim puszczę ostatnie nagranie, a właściwie jego fragment, bo całe się nie zmieści, na dwie ostatnie wejściówki na e, trójkowy koncert. E, uwaga, będą wejściówki jednoosobowe i nie da się ich połączyć, proszę o to nie prosić. E, I jeżeli Państwo są e, zainteresowani, przekonani, że mogą się na ten koncert udać, e, to zróbmy tak. Proszę w ciągu najbliższej doby e, przysłać do dobrze powiedziałem, nie za dużo, 12 godzin. W ciągu najbliższych 12 godzin, a więc y, do poniedziałkowego południa proszę przysłać maila do Minimaxu E, ale bardzo proszę, tylko jeden mail od jednej bezpośrednio zainteresowanej osoby. Proszę pod żadnym pozorem nie powielać tych maili. E, proszę podać w mailu swoje podstawowe dane. W temacie maila e, proszę napisać archive w trójce. No i proszę jutro sprawdzić pocztę tak lekko po południu, bo około południa będzie losowanie dwie wejściówki będą przydzielane. No i zapraszam Państwa na jutrzejszy koncert radiowy. Ciekawe, co zagrają na BIS to o tym się jutro e, przekonamy. Fragment ostatniego nagrania na koniec. Ja dziękuję Państwu za dzisiejszy Minimax. Za tydzień w Minimaxie Piotr Kaczkowski. You're tearing me apart. Crushing me inside. get me down. If I was to walk away.